Ah, tá ligado, né? Novamente na sua mente. Aê, DJ Vilão, original, tá? Diretamente, restante Love Back. dentro da Porsche Era partindo pra Riviera Bandida não amarela, uma chave na nave Eu sou maluqueiro, elegante, ela toa tá na blanche não sei quente, é sem massagem Ciente que de dia a cidade é uma e de noite a cidade é outra bandida se envolve No peão fica até boba, se moscar quer tirar roupa sem limite Eu contando forte, eu chique ela raja Eu maloque ela posa mas eu sei da quebrada, eu sei qual sente e chora. Eu chique ela raja, eu maloca e ela posa. Mas é o rei da quebrada, eu é sei calcado, não aguento chora. E dentro da porte zero, partindo pra viera bandida não amarela, e uma chave na nave. Eu sou maloqueiro, elegante, ela torra um na blunt no requinte, é sem massagem. Ciente que de dia a cidade é uma, de noite a cidade é outra bandida, se assim envolve até boba se mosca quer é tirar roupa sem limite, eu contando forte. Eu chique e ela raja, eu maloca e ela posa. Nós é os rei da quebrada, eu sei calcado, não aguento e chora. Eu chique e ela raja, eu maloca e ela posa. Mas eu é sei da quebrada, eu sei calcado, não aguento e chora. Aê, DJ Vilão, original, tá? Diretamente, restante Love Back.